Laborantza iraunkogaren azoka dugu asteburuuntan biagitzeko irati gunean, Iñaki Berroko irigoin Lujamael Karteko presidenteak gurekin astezken goizuntan, egunon? Bai, egunon. Ara, hoi hartzuna piskat uh, eh, malimada. Bai, hasiko gira zurekin, beraz, gaia aurten zein laborantza enezarean autatu duzen lema da, kontsumintzailearen figura sartzen duzu erdigunean aurten? Bai, nola osa, eh, bakotsak uh, erosketa bat egiten delarik bere zarean, ze laborantza mota hautatzen du, um, eroslea, kontsumadorea. hainitz bat dugu, ah, bai? behar bada, entzatko gira beste manera bat ez egitea lotura, uh, eh, itzok baten behi hartzen aldugu. Gure irratxak okoita ema bost. Azaroaren emeretzean. Gure irratziko musika trampelaren irugarren gaualdia. Itxasuko goxoki gaztetxean. Eskabidean. Goliat. Ezin eta. Azaroaren emeretzean, gaueko amaretatiko iti. Itxasuko goxoki gaztetxean. gaztetxean. irratiak, hogeita ama bost! Azaroaren bostean larun batarekin, Azparneko Mendeala Gelan ahatseko bederatzietan, ametsen gigika, herri antzerki musik... Borariak eta ba erosleak denak kontsumadore baikira, eta iduritzen zauku eh, bakotsak eh, kontsumadore bera, bezala, gisa, erosle gisa, badugula podere bat, badugula hautatzeko podere bat, eta e, gure zarea, e, eh, beraz ezan duzun bezala, e, ze laborantza motarek ilan osatu nahi dugun. Eta sentzu baterat edo autu bat egin, e, laborantza mota bat indartzen alda eta azkartzen al eta sigiarazten al, edo beste bat. Eta gaur egun, e, bon, gai hori autatzearek ilan, kontekstuari ere pixka bat begiratzen, begiratu dugu edo badira lako keinu pixka bat e, Fen, pixka bat baino gehiago, eh? eta deia ja diotzeko momentua dina zaukuna. Bon, adibidez, um, janariaren eh, eunainako laro gehia, ez bari ma gehiago, supermerkatuen bidez eh, saldua da. Uh, merkatu urbileko merkatua, uh, salmenta zuzenak eta historio, euneko bosta baizik ez da. Alta, gai hori guziak, uste dugu uh, erosle gehiengoaren uh, ahanguretan dela, delarik eta nahi kerietan. Beraz, uh, ez da dudarik uh, gaurko sistemai kilan alaike alako bon, uh, pareta bat enkontrat joiten bagine uh, bezala harri girela hor, ikosten dugu Horaiko industria eta agroalimentario eta hipermerkatu horiek guztiak elgarri loturik eta e, ze laborantza mota hasi duten eta bultzatu. E, bon, badira beste egiteko manera batzu eta guk e, lujamaren bidez e, zabaldu nahi dugun laborantza errikoi eta iranko hortan e, ahun beste filosofia batean ari gira eta beste aheman mota batzu ere nahi ditugu e, kontsumadoreek ilan joshi. Eta, bai? Hula, ipatzen dugu uh, istantean zurekin inaki. Behoko, irigoin maian mementoan sortziak. Dira, Euskal Iratietan behiak zurekin pantxika agambide. froga edo saetera moduko bat eintzen 2012an eta hor gona sitzen eh bieko eta nolait ikusi zen bueno bazegola eskaria eta bazegola jendea pres laguntza hori emateko eta produktuak erosit nolait nafrogaldeko euskaldintza laguntza Igor Astibia, errigora ekimeneko kidea, baitu orai lau urte, errigora ekimena abiatu zutela, Nafajoko erriberako laborariek eta Euskararen sustengo elkarteek. Errigora deitu saskiak saltzen dituzte, bi helbururekin Nafajoko laborariak lagundu, tokiko laborantza bultzatuz eta kalitatezko ekoizpenak eh, landuz, eta Euskararen egoera pixkortu ere, erribera ere muan. Errigora saskiak salgai dira, ipar Euskal Herriuntan azaroaren zorzia arte. Donibane loitzuneko herriak, siriako gerlatik ies egin duten bi familia errezibituko ditu ondoko hilabeteetan, ez dakite horreino noiz susen, baina bi apartamendu prestatu dituzte familie jajera egiteko, segipen orokor bat eginen dute haiekin, mementoko proefeturaren eskuda dosiera. Eta berroita mala urteko donianen loitzundar bat eh, Espainiako eh, kartzeletan iru urteko eh, presondegi zigoraren betetzeko iriskuan da. Paueko hauzitegiak erabakiko du gaur bere kontrako euroagindua onartzen duen ala ez. Afera ajaroa, ez da batere politikoa, doniane loitzundar hau bi aldiz ahastatua izan zen sobera edana irunen eta kondenatua izan zen jakinean izan gabe, erran bezala Espainiako justizia justiziak hiru urteko presondegi zigorrelat kondenatu du, pauek gaur, eh, ga, paueko ausitegiak gaur diakin araziko du, eh, espainiaratzen duen, ala ez. CCI Baionako Merkatal eta Industria Gambarako bozak aratsuntan bururatzen dira komertxant enpresa edo zerbitzuetako arduradunek gau erdi dute azken EPA internet bidez bozkatzeko bilista badira Andre Garretauraiko presidentarena eta Filip Neiz Medefeko buruarena. ATD Carmon del Carteak eta Frantses gobernuak dispositibo berezi bat martxan ezagi dute aspalditik lan mundutik urunduak direnak enplegurat berriz itzultzen laguntzeko Frantses gobernuak bost lugaldetan esperimentazio bat ere maiten ari du eta garatu nahi du beste bost lugaldetarat Siberoa herri elkargoak galdegina du esperimentazio hortan sartzea eta jatziko hau zapesa dugu sortziak eterditan. Zein laborantza mota enezarean. Galdera hori erantzuten entxatuko dira Lujama azokan, ostiraletik iganderat, elkarteko presidentea den Iñaki berroko irigoin gure gomita da astezken untan. Iñaki Berroko irigoin, ostion eh, erten eh, zinaukun, erosketa usaiak gehiago supermerkatuetan zirela, zuzenezko eh, salmenta edo merkatuetan baino. Laborantza iraunkorreko mozkinak denen ganat e, arribatzeko, behar dea banaketa modua lantzekoa, behiz pentsatzekoa, zure ustez? Bo, bai, bo, ez dute ez janen, e, biztanda eta badira ere e, frogak edo ekimenak ere agertzen ari direnak eskuin eta seguraski azkartu behar direnak e, dudarik gabe hor nahi aipatzen dintuen txifriak e, e nahi ditugu e, beste esentzu baterat e, itzulikarazi behar da antolatu eta bada hor seguraski denen beharra eta pentsatzen dut e, hor olako gai bat Bon, gogo eta jende frangoak guai partikatzen asia dutela eta uh, poliki poliki gauzak eh, aldatuz joanen direla, baina bada egiteko eta egiten diren, uh, eh, diada egiten diren gauza adibideetan, eh, jaiten handa uh, eskuin diren uh, etxeeko izle merkatu handana, bat dira etxeeko izle dendak ere, guai antolatzen eta uh, edo deia idekiak direnak, uh, em, etxeeko izpengintza ere azkartu zari da beti, bako bakotsak ere bere etxaldetik zuzenean txaltzeko autua ere egiten du, badira ere internet eta olako eh, edabide manera behiak ere erabiliak direnak saltzeko, badira betiko, betiko edo importanta leku handia duten amapak, badira ere eh, nahikeriak guai, eh, kolektibitateetan eta kantina eta horrelako edemu aski importanteetan eh, lekuko mozkin eta biologikoa ere saharazteko eta bon, badira iniziatibak e, behar dira azkartu, behar dira diakinarazi, zagutarazi eta e, oastean ginoan hartzun hori e, eman. <laughs> Periko legaz eh, duzu aurtengo gazaita, kazetari famatua, Frantzia mailana. E, gastronomia aditua da, baina berezitasun bat berbada jaiten aldugu. Politikarrekin lotzen dura initzetan, eh, diskurtsoa. Egite, egitura politikoek badutela zer egana, kontsumitzailen usaietan. Eh, hor, bada egitekoa, bada lanketa bat egiteko alde hortatik, egitura politikoen aldetik? Bai, bai... Politikak egunerokotasuna kudeatzen eta ibiltarazten duen ere mua da, horreinokoan, eta eta janaria, ze janari, ze laborantza eta ze, ze leku janaria bakotxaren eh, autuetan, eta hori guzia ere nunbait politika egitea da, eta egia da periko lekatz, bon, eh, bon, kritiko eh, gastronomo bat da, aski famatua, kasetalaria, eh, irrati eta telebistetan eta usuari, liburu idazlea ere bai, eta egeda baduela berak e, eh, personalitate aski e, zorrotz bat, zuzen bat, eta e, gauzak salatzeko eta eta kritikatzeko oidura Eh, bere efen, aski atipikoa eta eta berak eh, bai eh, pentsatzen du zinez dei egiten du ba, kontsumadorearen podereari bakutsak egin dezan autua eta egitean autua ze, zinez sentzu baterat edo besterat pusat dezan pilota eta eta bon lujaman ere bon, politika edo instituzioak ere barne dira antolakuntzan eta eta eh, bada alako eh, aheman bat edo zubi batzu ere eh, zaindu nahiak e, sailortan. Bako txak e, kukor e, emaiten den oi hartzuna ere gero e, legedi mailan edo instituzio mailan ere gauzak plantan jartzeko. Eta periko legatz zauku beraz gozaite izanen aurten, badugu ere... Eh, Dordoniako deputatu bat, eh, Brigitte Alain deitzen dena, eh, berak ere, bere bon, laborari bat da, lehenoko sindikalista bat, eta haute beraz, eta berak ere bere sailan edo bere mailan gauzak aintzin ditu, eta bera dan besteak beste manje lokal edo lekuan kontsumitu, e, pixka bat legedi proposamenaren eramailea, eta hau batez pasatu zena Pariseko asamblean. Beraz, denek bat dute, bai, eh, aheman bat, eta eskuz esku eh, merezi luketena dukete hartzia. Zabalen eta jenden harteko ahemana, galdezkatua da, hil behardea elikatzeko, nola hil, ez da tabu bat hori laborarien dako? Oh, tabu bat zautiduri, eh, Ez dut uste hilzia tabu bat den, eh, sustut uh, eta, eta janari edo haragi eh, da bidearen uh, segida edo... No, ez dut uste ez, dut duri tabu bat gero egiteko manerak eta... Uh, Hore guziak egia da ez zidela horrein arte ez zutela alako jartzunik eta ez zutela ez zidela behar bada denen, denetaz zutela deneko gai hori uh, eh, asola eta biziki hala, lehen uh, bon, eta bon, izan diren eh, salaketekilan eta irudiekilan eta historio egia da behiz gai hori maigainerat etorri dela, baina ez dut uste behar den baztertu edo historio aderantziz mail batzutan urhun egi joan barin bada behar da behiz gaiari lotu eta obekiago pasatzeko uh, eh, obekiago pasarazi eta eta obekio antolatu hala gero eh, Aragiaren eh, azkuntza eta ere aipatzean, edo aragiaren kontsumoa ere aipatzean, ere betiko zera da, ze, ze aragi motan nahi dugu ze, lab, ze, ze laborantza motak ekoiztu aragia, eta, eta behar aragia jatia orain arte jaten dugun bezein bat, iraunko jadia planetaren dako, bon, lako nozioak ere eh, seguraski hor dira, Uh, nik iduritzen zaut uh, defenditzen dugun laborantza errikoi eta iraunko horrean uh, eta aragi ekoizpenak baduela osoki bere lekua eta eta ez zaut iduri bereziki hemen uh, pentze eta mendi eta hori erabiltziarek ilan planetaren uh, geroa desurekatzen dugun baina gero bat dira zinez beste sistema batzu uh, bon, lahiak direnak eta zirenak bate ere laborarien interesetan. Berriz eh, programan eskutana eh, hartzen bali madugu, eh, behar bada ez ditugu itzor duguziak aipatzen ala, hainitz baitira. Zuk kontseilatu behar bazintu zonbait, zonbait itzor du, batzu azpimarra direnak, ze atera zinezake? Bon, uh, hor, solasen ari gira eta mamiaz ari gira kalakan, beraz, uh, igeta... Lujamak eh, leku important bat maiten duela konferentzier eta debater eta maien guruer. Eh, bo behar da, mm, animaleko mamia da, eh, ortengo Lujaman eta itzordu hainitz badira zinez, eh, merezidu webgunera duaitia eta pixka bat demora, demora pixka bat pasatzia ikusteko zer baden, baina maien gurutan badira zinez gauza interesantak e, merezidutena ez badira denak egiten batzu bederen e, segitzia. bon, hor zer dut gogoan... Zdekit, ostirale atxaldeko debate nagusia, periko legaz eta... Um, Ai, ai, ai, beste, Brigitte Allen ekilan, uh, gero badira beste filma batzu ere politak, uh, ostiral astirian ere, bada, jogia zionozaziet ikasle batzuk egin eh, dokumental bat uh, justoki, unsa, uh, Moskina nola ekoiztua den manerak ikertuz, Ez dakit, zer haintzin eh, teman eh, badira, eh, zer haintzin ezakena da ditia. Hala, eta ditiarek ilan, egitaraua e, begira, eta bakotsak egin bere auto. Bada, zinez, gustu eta interes guztien dako eskaintza, ba, baskari edo afari, edo dantzaldi, edo konzertu, edo debate, edo filma, edo kabala, edo animazioa aurrendako, edo eh, animazio orokorki ere gulian zehar, txarrangea eta zigante eta tindulari, musikalari, jatetxe, ostatu, bada zinez eh, kabala erakusketa, bada zinez guztu guztien dako, eh, eh baten uh, itxura du, edo festival handi baten itxura du, Luhamak aurten, mainan uh, eh, ez niko mendatzen du jendeari gitia izuri bat, eta, eta bereziki hor diren lemak bakotsak uh, bere egun gero gogoan ukaitea. Zetasun teknikoetan eh, sartzeko, badakigu laborarien eta laguntzailen eh, engaiamenduari esker eh, ibiltzen dela lujama, hor e, bada laguntza beharra oino ondoko egunetan? Bon, bada beti laguntza beharra, bereziki laguntzaile zerrendetan leku jubatzu baditugu ono, baina uh, guti, baina zumitzuk ditekoa, ditekoa badira edo diteko usaila bari mazuten edo ez badin mandute horren izena emaita, emana badalekoa eta horbiltzen aldira. Eh, hala ere, e, bon, langun eh, languntzailez gora izanen da ere aurten eta hori izinez e, eskertzeko da, hori laguntzaile edo pertsona edo esku hori guziak esker baita ere montatzen lujama urtero. Gero uh, beste, beste informazione edo eh, zabaltzeko behietan, da ere eh, bon, bazkaiteko eta badirela ono lekuak, uste dut igandekoan ere badirela onolekoak, lekuak, badaki jendiak nahi duela ez duela ono izenik eman edo diteko goguare kilan delarik, um, egin dezaten edo segurta dezaten beren lekuak igandean gero segura eskifite joanen baitira, eta gero beste berrikuntza bat ere aurten eta hor ere izenak eman behar dira. Um, autobus, autobus bat antolatzen dugu, larun bateko gaualdiaren zat. Uh, han, uh, baita zikirua eta jakasta hundia duen gaualdi bat delakotz. Eta bi autobus antolatia dira, baino siberutik apartituko dena, mauletik eta bestia lahzabaletik. txartelak atxikitzen aldira edo erosten aldira, eh, hain izan edo baionan elkar dendan edo maulen siberu bio dendan. Iñaki Berruko irigoin, Lujama Elkarteko presidente berria, lehen eh, saloina iraganen duzu presidente gisa, desiratzen dauzugu asteburu eder bat eta bestaldi bat arte. Bai, mila eskerzu eta ikus arte asteburu ontan. Euskalirrateak.eus, Euskalirratean webgunea, erreportaiak, eman...